te mi Dime mami si, si quieres escaparte conmigo, te invita a fumar, lo presumo te lazo y te ligo. Yo sé que tú eres una loca, yo soy un loco igual. Yo sé que te gusta mi y loca en el mundo delictual. Y sé que tú eres una loca, yo soy un loco igual. Yo sé que te gusta mi estilo, que en el mundo delictual. Te veo joyita así sola. Lo que te tiras son mi friendship. ¿Eh? Dale, sígueme la ola. Este de tapizo piso de Givenchy Yo siempre ando en pistola por ser gulo que anda borroso De transporto de la nave, vamos a por todos los cosos Muchacha, usted me entiende, piano, piano, cuidadoso Que desde que la conozco usted me tiene bella gozo yo te llevé al cielo, beba, como el jarabe, también me le va. Olvida los celos, no me ponga prueba, porque después llega otra nueva. Yo te llevé al cielo, beba, como el jarabe, también me le va. los celos, no me ponga a prueba, porque después llega otra neva. Yo sé que tú eres una loca, yo soy un loco igual. Yo sé que te gusta mi estilo, que en el mundo delictual. Yo sé que tú eres una loca, yo soy un loco igual. Yo sé que te gusta mi en el mundo delictual. Dime mami si, si quieres escaparte conmigo. Te invito a fumar, yo presumo te la soy okay. te ligo. Quiere bebé, bebé, bebé. Quiere